الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستئينه ونستكفره ونستهدي وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar yadda aka saba a rana da lokaci irin na yau muna haɗuwa a wannan masallaci mai albarka masallacin ahalin suna na garin tsagero don tunatar da kawunanmu al'amuran da suka shafi addininmu na musulunci muna yin karatu a littafin muwadda ta imamu malik ibn anasin rahimuhullahu ta'ala idan ba manta ba makon da ya gabata mun je ƙarshen hadisi na 232 332 da haka a yau insha Allah ta'ala za mu tashi a hadisi na 333 babu ƙasir salati fi safari babin kuma zai magana a kan ƙasir sala yin sallar ƙasar fi safari a halin tafiya ita sallar kasaru salla ce wanda ake yi a lokacin da mutum ya samu kanshi a cikin yanayi na tafiya ke na almusafir matafi shine yake wannan salla ta kasaru a salla ta kasaru shine salla mai raka'a a rage mata adadi ta dawo raka'a biyu maimakon mutum ya raka a hudu sai ya raka a biyu ya sallama kuma allah ya karbe ta a matsayin raka a hudu din wannan rangwame ne shari'a ta yi wa shi matafi saboda matafi yana tattare da abubuwa na takura da yawa shi ya sa ma a wani hadisi manzan allah yake cewa a safaru ƙiba'atun min al'azab tafiya wani yanki ne na azaba haka matafi yana bukatar tausayi yana bukatar a taimaka mashi a kama mashi har ya koma gida lafiya musamman kun ga a wancan zamanin abubuwan da ake tafiya da su din, abubuwa ne wanda suke dabbobi ne da makamantansu to ko a wannan zamanin wanda ake ganin ana tafiya da motoci har da jiragen sama tun ka kalli dai matafi za a ga yana tattare da waɗansu abubuwa na takura to wannan dalilin sai ya sanya shari'ar musulunci sai ta rangwanta mashi cewa idan ya zo sallah mai raka a kudu ya raka a biyu don ya koma ya ci gaba da tafiyarsa to wannan babin zai yi mana magana akan ita wannan sallah ta ƙasa ma'ana ina aka samu ta Mene ne hujjar cewa idan matafi yana tafiya zai yi sallar kasar babin da muka wuto a baya shi ya yi magana akan hada salloli ne guda biyu a halin tafiya da kuma halin zaman gida Ta ga wata matsala ce daban shi kuma wannan zai yi magana akan ita sallar kasar to a tsari na musulunci duk abin aka ce ibada ne to bai zama ibada har sai an tabbatar da nassin da ya tabbatar da shi a matsayin ibada to wannan babu zai zo mana da nassoshi ko dalilan da suke cewa a yi sallar kasar shi ne ce babu kasar salati fi safari babin rage sallah a halin tafiya ƙala haddasa ni yahaya an malikin an ibini shahabin an rajulin min ali khalid ibn asid annahu sa'ala abdullahi ibn umar faqala ya aba abdurrahman inna najidu salatal khawfi wa salatal hadar fil qur'an wala najidu salatas safari faqala ibn umar ya ibn akhi inna allaha azza wa jalla ba'atha ilayna muhammadan sallallahu alaihi wasallam wala na'lamu shay'an fa ma naf'alu kama ra'aynahu yaf'alu wannan hadisin imamu na maliku ya karbo shi daga ibn shahab babban malamin sa imamu zuhri an rajulin min ali khalid ibn asid daga wani mutune wanda shi wannan mutunan ya fito daga zuriyar ali khalid ibn asid annahu sa'ala ibn umar wannan mutune ya tambayi abdullahi dan umar faƙala ya ce ya aba abdurrahman ya kai abu abdurrahman wannan ita ce alkunyar abdullahi dan umar yana da da abdurrahman ana masa alkunya da shi inna na jidu salatul haufi ya ce mu mun ga sallar tsoro wa salatul hadari fil ƙur'ani haka sallar ɗan gida mun ganta a ƙur'ani mun ga sallar tsoro mun ga sallar mazaunin gida a cikin alƙur'ani mana akwai ayoyin da suka yi magana akan sallar tsoro akwai ayoyin da suka yi magana akan sallar mazaunin gida ya raka a kudu sai ya ce wala na jidu salatar safari amma a cikin alkur'ani ba mu ga sallar tsoro ba wai ba mu ga sallar ta matafi ba salatar safari ba mu ga sallar matafi ba wai shi matafi idan yana sallah ina aka samu cewa ya rage sallah ya raka a biyu kun fahimci tambayar shi kaga mai tambayar yana tambaya ne cewa a cikin alkur'ani babu inda aka yi magana a kan sallar matafi amma sallar tsoro an yi maganarta haka sallar ɗan gida an yi maganarta ta. ku za ku ji amsar da abu dan umar zai ba shi sai abu da umar ya ce ya ibna aki ya kai ɗanɗan uwana inna allaha azza wa jalla ba'atha na muhammadan allah mai girma da lokaka shi ne ya aiko mana da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wala na alamu shay'an ba mu san komai ba ba abinda muka sani na addini allah ya aiko manzan allah da ya yazo ya ta karantar da mu sai ce fa'in na ma na fa'alu kamara ku ya fa'alu ce to nan da kake gani muna yi ne kamar yadda yake shi muka ga ya yi ƙasaru mu ma zai muke yi kuma shi aka aiko da alƙur'ani da aka yanzu ko akwai alƙur'ani ko babu tun da mun ga shi ya yi tumu muna koyi da shi kun fahimta kaga abinda yake nuna masa cewa ita salatu safari babu ita a cikin alkur'ani sai dai mai sabitun bis sunnati labil ta tabbata a sunna amma babu ita a cikin alkur'ani shi ya sanya a wata ruwaya abdullahi da umar ce mashi yayi sunnatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ce sunnar manzon Allah ce haka yace a cikin sahih muslim ya ala ibn umayya yace sun tambayi sayyidina umar Allah ya kara masa yarda cewa inna ma qala Allah ta'ala in kiftu da Allah ya magana akan rage sallah cewa in kiftu. kaga Allah cewa wai za darabtum fil ardi Falesa alaykum junahun an taqsuru min as-salah sai ce me in kiftum an yaftanakum alladhina kafaru Allah ya ce babu laifi in kun yi tafiya a bayan ƙasa ku rage adadin sallah mai raka'a hudu ta dawo raka'a biyu amma sai Allah ya zo da sharadi ya ce in kiftum amma in kuna jin tsoron waɗannan waɗanda suka kafarta za su fi ku mana kuna ganin in ka ce za ku ɗaya ku yi sallah raka a kudu to za ku ɓata lokaci haka kafirai suna iya zuwa su cutar da ku to ku yi sauri ku yi raka a biyu ku kama hanya ku tafi ka ganin sharaɗi ne cewa ne sai in ana jin tsoro to shi ne sai a yana ibn umar ya ke cewa sai ya ce masai na umar allah ya ce in kiftu wa ammanan nasu yanzu ko ba tsoro muna cikin aminci mun yi kasar faƙara sai sai na umar ya ce mashi ajibtu min ma a min yadda kai wannan mamakin har kai wannan tunanin kai tambayar ni ma na yi irin wannan mamakin har ya kai ga na tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam faƙara sai manzan Allah ya ce mun tun ta Allahu biha alaikum faqbilu sadaqatuhu Allah ce wannan sadaka ce Allah ya muku da ku karbi sadakar da Allah ta'ala ya muku dan haka wancan sharaɗi fil aya na cikin aya ya zo ne a daidai lokacin da ayat ta sabka ana cikin tsoro to amma daga baya bayan tsoron nan ya wuce to kuma hukuncin bai canza ba sai aka bar shi yadda yake shi yasa abdullahi dan abbas yace sallaina ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam baina makkah wal madina wa nahnu aminuna la nakhafu shay'an raka'ataini raka'ataini yace mu mun yi sallah tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tsakanin makka zuwa madina yace muna cikin aminci ba ba jin tsoron komai amma raka'a biyu muka dinga yi mun fahimta da haka shi wannan mai tambaya sai abdullahi dan umar ya ce mashi haka manzan Allah yake da haka ta zo a sunna amma a cikin alkur'ani ta zo da sharaɗin in ana jin tsoro sharaɗin in ba tsoro a yi shi kuma wannan a sunna ya zo aikin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko mun fahimta to kuma ku kalli wata hikima ta Allah shi yasa in kaga Allah ya yi hukunci kawai bar shi yanzu ba a dawo tsoron ba to kaga da an ce can an samu aminci a soke hukuncin to yanzu da tsoron ya dawo <laughs> to wa zai bido shi haba wanda zai bido shi to kaga yanzu sai ga tsoron ya dawo kuma cikin tsoro ake yanzu ba zuwan da ya bi hanyar jibiya a cikin tsoro yake ko wanda ya bi hanyar ba ba a gane haka sai ka bi sai ga mutane suna baki waya aka yi ka biyo wanda a fagadin ba tsoro ya kawo mutane kwanakin baya mun wa gini akwai wani ɗangarin da ba da sai mashi daje shi ya shi tunawa ya dawo katsi da dama sai da ce mashi aka wadaje garin ku ya ce yi sai mamaki ya kama shi lahiya da ce lahiya da citu ya ake ce <laughs> to kaga tsoron ya dawo ne to shi yasa idan Allah ya hukunci ban mashiru don haka dole zai zo ya ce bai ga sallar kasar ba shi wanda ya gani sai yan ana cikin jin tsoro to sai ka ce ai sunna ne ta zo da ita to wanda kaushi da macin ya riga ya musunna aji ya ce bai da ita ba Ka gaya za ka yi da shi ba za ka yi da shi ba ba yadda za ka yi da shi da haka sallar kasaru ta tabbata a sunar mazan Allah sallallahu alaihi wasallam ko da ba a cikin su qala wa haddathani an malikin an salihin ibn Kaisar, an urwa ibn zubair an aishata zaujin nabi sallallahu alaihi wasallama Furu da furdatis salatu rak'ataini rak'ataini fil hadari was safari fauƙirar salatu safari wazi da fi salatul hadari imamu malik ya karɓi wannan hadisin daga salihu ibn kaisar shi ne malaminsu a wannan hadisin salihu ibn kaisar an urwata ibn zubair shi kuma ya karɓo daga urwa ɗan zubairu an aisha ta zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam urwa shi kuma ya karɓo daga malamansa aisha allah ya ƙara mata yarda sai aisha matar manzan allah sallallahu alaihi wasallama ta ce furdatis salatu rakatai ne rakatai aisha ta ce an farlanta sallah farkon farlanta sallah raka'a biyu fil hadari was safari ko ana gida ko ana halin tafiya farkon da aka farallanta sallah da raka a biyu ake ko a gida ko ana cikin halin tafiya kun fahimta ko a cikin gida ko a halin tafiya amma a wata ruwaya ta ce banda sallar magari ita raka a wuce da aka da sallar asuba a biyu ake a raka raka'a biyu la'asar raka'a biyu sai magrib a uku sai yi raka raka'a biyu wannan ba bambanci ana gida ko an yi tafiya fawakirar salatu safari to daga baya kamar yadda ya zo a wani hadisi bayan an yi hijira an koma madina sai allah subhanahu wata'ala ya tabbatar da sallar matafiya a raka'a nawa a raka'a ce biyu wa bi da fi salatil hadari ita kuma sallar gida sai aka kara ta sai ta koma raka'a hudu maimakon raka'a biyu mun fahimci wannan farkon da aka faranta sallah a makka raka'a biyu ake in banda sallar magrib ta kada yake yin uku amma duk sauran sallolin biyu ake kuma ko an yi tafiya haka za a yi in ana gida ma haka ake yi to ana nan ana nan sai aka yi hijira sai aka koma madina kamar yadda ya zo a cikin bukhari da ruwayar zuhuri daga urwa daga aisha ta ce furdatis sala raka'ataini an farlanta sallah raka'a biyu sun mahajaran biyu sallallahu alaihi wasallama fa furdat arba'a sai manzan Allah ya hijira sai aka maida ta raka hudu haka ya zo a waccan ruwaya to kaga nan ma mun samu sallar mai matafi ita da can haka ake yin ta ko da aka ƙara sallar gida kuma sai aka bacci a haka don haka wannan ya nuna mana cewa sallar matafiya tabbatacciya ce a shari'a musulunci mun fahimta Ƙala wa haddasani an malikin an yahya ibn sa'idin annahu kala misalin Ibin abdullah ma ashadda ma ra'aytu abaka akhara al-maghrib fi as-safar wa qala salim garabati ash-shamsu wa nalu bi dhati al fa salla al-maghrib bil aqiq imam malik ya karɓo wannan daga yahya ibn sa'id annahu Hukana yahya ibn sa'idin yace annahu qala li salim ibn abdullah yace masalim dan abdullahi salim dan gidan abdullahi dan umar kenan yace mishi ma ashadda ba ta abaka a al-maghrib fi as-safar yace ya naga mahaifinka yana jinkirta sallan magarib jinkirtawa sosai in yana cikin halin tafiya faƙali Salimu sai salimu ya ce garabatin shamsu rana ce ta faɗi wani hannu bi zatin jaishi muna wani wuri da ake ce ma zatin jaishi sai bai yi sallan magarib a nan ba a sallan magarib bil aƙiƙ sai da muka je wani wuri da ake ce ma aƙiƙ mun fahimta mai wanda yake nuna ita sallar magarib ita ba a rage ta ko ana cikin halin tafiya amma babu laifi ana iya jinkirta ta saboda halin tafiya in an tsaya sai ya raka a uku ne mun fahimta ta sai ya ce babu ma ya jibu kasar sala babin tafiyar da yake wajaba a yi sallar kasar ai tafiya kun ga mataki-mataki ce to sai wace irin tafiya ce mutum zai yi sallar kasar ta zama wajibi a kan shi kowace tafiya ce ko ko akwai wata tafiya menene nisan da sai mutum ya yi tafiya mai wannan nisan zannan zai yi kasar kaga wanda ya tashi daga nan ya je katsina tafiya ce amma kilomita da wani. wanda ya tashi da nan ya je kano tafiya ce amma kilomita nawa ya ce to kilomita nawa wani nisa ne matafi zai ci a tafiyarsa sannan ya sami yin sallar kasar mun fahimci wannan to shi ne abinda babin zai karantar da mu to kafin mu karanta babin yadda ya zo a cikin muwadda bari mu don karanta abinda mai isiya ya shi. domin ya fito da abubuwan sosai ta yadda muna karanta hadisan za mu fahimtar su mun gane malam mai iziya a cikin littafin sa muqaddimatul iziya yayi fasal yace faslun salatu safar sunnatu wala ha sababun wa shara'itu wa mahallun fa amma sababuha fa kullu safarin ɗawilin Wahuwa arba'atu burdin wal arba'atu farasit, wal farsaku salasatu amyal wal milu alfa zira'in sittatu ashara farsakan fahiya samaniyatu wa arba'una milan malam mai risala mai iziya ya ce sallar matafiya sunnatun sunna ne suna ne matafiyi in ya yi tafiya ya tsallar ƙasar kaga in bai yi baya bar suna amma tsallar shi ta yi idan ya yi kuma ya yi suna zai samu ƙarin lada sai ya ce wala ha sababu tana da sabubba abubuwan da suke sanyawa a yi ta wa shara'idu tana da sharaɗai wa mahallun sannan kuma tana da muhalli sai ya ce fa'an ma sababuwa amma abinda ke zama sababin yinta abinda zai sa matafiye kasar sai ce fa kullu safarin dawi duk tafiya mai tsawo duk wanda ya tafiya mai tsawo to shi ne sababi idan wanda ya tafiya gajera baya yin kasar to wace ce tafiya mai tsawo sai ya ce wa huwa arba'atu burudin shi ne tafiyar da ta kai tsawon tafiya ta burdi hudu burdi hudu to menene ne burdi sai ya ce walbarit arba'atu farasik abinda ke burdi shi ne farsaki hudu farsaki hudu shi ke baka burdi arba'in mun fahimta eh eh shi ne muka ce huwa arba'atu burdin burdi hudu ko sai ce wal shi ko baradi shi ne arba'atu farasik farsaki hudu shi ne burdi daya kaga burdi hudu zai kama farsaki na sha biyu ko haka ne sha shidda sha shidda haka yawon sai ya ce wal farsaku shi kuma farasi din da ake magana shi kuma ta amyal mil 30 ne cikin shi oh, mil uku afwan ta amyal mil uku shi ke ba da farsaki daya shi kuma wal milu abinda ke mil shine alfa zira'in zira'i dubu daya mun san zira'i aiko ya zira'i yake yau kamu ɗaya da muke cewa ta hausa to kamu dubu shi zai baka mil ɗaya mun fahimta shi zai baka mil ɗaya sannan mil uku su za su baka farsaki ɗaya farsaki hudu su za su baka burdi ɗaya ko kun fahimci lissafin eh to wanda ya wannan tafiyar shi ne zai kasaru wanda ya ci burdi hudu burdi hudun nan daidai yake da farsaki goma sha shidda idan ka ce sha shidda sau uku nawa za ka samu to shi ne mil 48 kenan mun fahimta eh, zira'i kamun dubu daya kuma shi ke baka mil daya in ka ce dubu sau 48 nawa kenan 48 kenan ku to kamu 48 duk wanda ya wannan tafiyar zai kasar mun fahimci lissafi to waɗannan burdi farasaki su za mu dinga ji cikin hadisan shi yasa na fara karanta mana su don musamman an ce burdi mai ake nufi an ce farsaki mai ake nufi to mai ziya ya ce sababin da zai sanya mutum ya kasaru shine ne wannan tafiyar idan tafiyar sai zaman to ta kai wannan nisan ba ba zai tsalla kasar ba mun bayyanta sai ya ce wa ma shara'iduha fa arba'atun amma sharadan kasar guda hudu ne al'awwal na farko an kuna safar wajen wahidan zahaban faqat tafiyar ya zaman to mil 48 da aka ce falle ɗaya ne ba za a ce zuwa mil ashirin ba dawa mil ashirin a hada su a ce 48 a yi kasar a zuwan kawai da zama tuya kai mil 48 to sannan za a yi sharɗi ne wannan da aka fala yi husau ba zalika rujua bal yi utabaru rujua a sani al'azmu ala qat'il musafa almutaqaddimati min awwalihi min ghairi taraddudin daf'atan wahida ya zamanto to ba wani ya san tafiya kawai zai ba wani tarabbudi mun fahimta misali ya ce to daga nan za mu je za mu je za mu je caranci bai kai mil 48 ba aiko to amma kila yin tayo muna iya wucewa kaga wanda akwai tarabbudi to aka je ba a wuce ba to sai ya zama to an yanke cewa ga tafiyar da za a yi ta kai wannan nisa sannan shara'i na uku shine ashiru ya zama to an fara tafiyar mutum ne za a yi kano sai an harta yi ba zai ce bari ya sallar kasar adam ba sai ya yi ne sai ya hau hanya ya fara tafiyar sai ya fara tafiyar to ita kuma tafiya Shi ne idan ya wuce gidajen garinsu waɗansu malamai kuma suka ce gonakin garinsu to da ganin zai fara yau ya fara ke yanzu idan mutum zai tafi kano daga nan misali ila katsina zai je sai ya hau mota to kaga dan ya bar gidan shi ya zo nan har ya je can bakin gari ba zai ce ya fara kasar daga nan ba sai a kira a zahar ba zai ce bari ya fara kasar daga nan ba saboda hanzu bai gama fita daga gidajen garin ba amma da zarar ya fita daga gidajen garin yanzu ba sauran gidajen garin to yana iya fara kasar daga nan mun fahimta ko kuma in gonakai ne ya wuce gonakin garin wannan duk za ka iya fahimtar ishtihadi ne a wancan lokacin abu ne mai wahala ka samu ɗan garin ya ji ya gida wajen garin amma yanzu ɗan nan garin aikana ya samun yana da gida ka tsinago to gidan ware ne da eh, ɗan gari ne <coughs> ko ba haka ba to aka ce sai an wuce kenan sai an wuce ka tsira ba tun da gidajen mutanen garin aka ce to shi ko mutunan garin ne kuma gidan shi ne kun fahimta haka in ka ce gona da kana ya samu ɗannan garin yana da gona can wucewar ba tsari <laughs> to abin ka ce sai ka wuce gonan shi sai ka wuce sanke to duka wannan ishtihadi ne na malamai to wanda duk malamin da zai ishtihadi kuma ai ba zai ya hango zamanin gabansa ba ya zamaninsa abin da ya gani yana faruwa shine zai iya ishtihadi a kansa to Allah ya samu dace to bari mu ji abin da shi imam malik yake cewa a hadisan malik ce babu ma yajibu fihi kasru sala qala hadathani yahya an malikin an nafi an abdullah ibn umar kana idha kharaja hajjan aw mu'tamiran kasara salata bi zulhulayfa imam malik ya karbo daga nafi'u nafi'u ya karbo daga abdullah da umar abdullahi da umar ya kasance idan kharaja hajjan idan ya fita zai tafi aikin hajji aw mu'tamiran ko zai tafi aikin umara kasar salata da zulhulaifa to idan ya zo wani wuri da ake ce ma zulhulaifa to daga nan yake fara yin kasarinsa mun fahimta daga nan yake fara yin ƙasar in ya zo zulhulaifa shi abdullahi dan umar in zai tafi aikin hajji ko zai tafi umara mai ka fahimta daga wannan akan abinda mai iziya ya ce yau yanzu kamar zulhulaifa nan ne ƙarshen gidajen mutanen madina mun fahimta shi ne kamar abin da yake nuna to amma sai ce idan zai tafi aikin hajji ko umara me ya sanya ya ce aikin hajji ko umara hmm. to idan ba umara za a yaba da suka ce a ba magana ba zai tsaya ba, akwai zai tsaya da shi da za a tsaya kwana <laughs> shi abdullahi da umar allah ya ƙara masa yarda kun san allah ta'ala ya mushi wuce baiwa na kwaikwayon manzan allah sallallahu alaihi wasallama a cikin duk abin da ya ga annabi ya yi inda ya ga annabi ya yi abu da shi ya yi wannan abu inda ma ya gaba zan Allah ya tsaya ya tsugunna ya yi tsari Abdullahi da Umar ya zo wurin ko bai jin hitsari sai ya yi fakin har sai lokacin da ya ji fitsari ya tsugunna ya fitsari a wurin sannan ya hawa ya tafi an ce me kake jira ya ce yana jiran ya fitsari ne a wurin to nan wurin me yin fitsari a wurin ce annabi daga yayi to manzan Allah lokacin da zai tafi umara ko aikin hajjinsa in ya zo zulhulaifa anan da miƙati ku da yake tsayawa ya wanka ya harama to in zai sallah a ƙasar yake to sai abdullahi dan umar ya zama to in dai zai tafi aikin hajji ko umara to bai fara yin sallar ƙasar sai ya zo zulhulaifa amma idan tafiya ce ba ta aikin hajji ko ta umara ba to an ce yana farawa da zarar ya fito daga gidajen garinsu na madina kenan domin a lokacin zulhulaifa gidajen madina ba su zo zulhulaifa ba kun fahimta ba zo ba to da ya fito daga ƙarshen gidajen zai kasar ana amma in maka zai ce ko umara don ya koyi da manzan allah bai fara sai ya zo zulhulaifa mun fahimci bambancin to kun ga shi yasa da ce muku abin da ne yanzu zulhulaifa a cikin madina take tsulundum to kaga in kace sai an hita garuruwar sai an hita gidaje kaga to she sanya idan aikin hajji ne wannan sunna ne a yi kasar a nan wurin kawai ko ka fita daga cikin gidajen ko baka fita ba in ka zo nan za ka ne za ka yi sallah a nan wurin ta kama za ka yi sallar kasar ne saboda manzan Allah haka yi قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم ابن عبد الله عن أبيه annahu rakiba ila rimin faqasara salata fi masirihi zalika qala maliku wa zalika nahawun min arba'ati furuj imamu malik ya karbo daga ibn shihab shi kuma ya karbo daga salim ibn abdullahi an abi shi kuma ya karbo a wurin mahaifinsa annahu rakiba ila rimin ce mahaifinsa waya mahaifinsa abladan umar kenan ko ya hau abin hawansa zuwa wani gari da ake ce rimin faƙasar salata fi masirhi zalika a wannan tafiyar ya sallar ƙasar ƙala maliku sai imamu malik ya ce wa zalika na hawan min arba'ata burdi zuwa wannan garin kamar tafiyar burdi hudu ce Kun ga burdi hudu ya yi tunan suka samu burbi hudu kunga daga aikin wanene ne abdullahi dan uba shi ne ya tafiya daga madina zuwa rim sai imam malik ya ce wannan tafiyar ta kai burdi hudu da aka tafiyar da za a yi makasar sai tafiyar da ta kai burdi hudu burdi hudun nan shi ne muka yi magana a can ku muka ce daidai yake da farsaki na Hmm? sha da aka duk murni ɗaya ana samun farsaki na hudu sannan farsaki sha shidda daidai ki da mil na 48 to wannan mil ɗin shi kuma zira'i dubu to wannan mil ɗin yanzu idan ka juya shi kilomita kusan shi mil ya ɗan sha bamban da kilomita da can lissafin tafiya da mil ake amfani daga baya a kawo kilomita so direbobin da can mil suka sani sai a ce daga nan zuwa kano mil ka zane so daga baya sai a kawo kilomita to shi kilomita din nan eh, eh, mil bai linka shi gida biyu ba kilomita ina masu lissafi kilomita nawa oke mil ba ka rubuta shi a bangon lissafi ba kilomita shi kilomita takwas shi ke mil biyar to kaga mil arba'in da takwas biyar nawa za mu samu cikin shi na? tara da rabi to tara sau takwas saba'in da biyu ku tun kasa waɗannan da yana kaiwa tamanin da wani abu suke cewa ma wannan mil 48 ɗin nan in kai kwambatin ɗin shi kilomita yana kaiwa kilomita 81 ne suke faɗa ko na wani abu da ya kamar haka to sai idan mutum tafiyar ta zai yi Takai kai wannan distancin sannan zai tsalla kasaru kamar yadda abu da kuma riyar mun fahimta kala wa haddisi an malikin an nafi'in an salim ibn abdullahi anna abdullahi ibn umar rakiba ila zacin nusubi faƙasar salata fi masiri zalika kala maluku wa bai na zacin nusubi wal madina arba'atu burdin imam malik ya ce nafiu ya gaya masa shi kuma ya samo daga salim dan abdullahi anna abdullahi ibn umar cewa abdullahi dan umar rakiba ila zatin nusubi ya hau abin hawansa zuwa wani gari da ake ce ma zatin nusu fa tsarar salata sai yayi kasar fi masirihi zalika a wannan tafiya da yi kala maliku nan ma imam malik ya ce wa baina zatin nusubi tsakanin zatin nusubi wal madina da madina arba a ci burdi burdi burdi ta shiyar ƙala wa haddasa ne an malikin an nafiyin an umar an na huka na yusafin ila haibara fayar sun shalata ma malik ya karbo daga nafiyu nafiyu ya karbo daga abdullahi dan umar an na huka na yusafin cewa shi abdullahi Ɗan umar yakan yi tafiya ila haibara zuwa haibara fayar suru salata sai ya rage sallah ya yi kasaru mun fahimta to wa baina khaybara wal madina 96 mil'an milan to wasu malamai ma shari suka ce tsakanin madina da bara mil 66 mil 66 kun fahimta ka ga ya ma wuce burdi hudu to ya yi wannan tafiyar sai kasar a wannan tafiya da kala wa haddasa ni an malikin an ibin shahabin an abdullahi an salim ibn abdullahi anna abdullahi Ibin umar kana yaksuru salata fi masirihi al-yawma a wannan ruwayar imam malik ya karbo daga ibn shihab shi kuma ya karbo daga salim ibn abdullahi anna abdullahi ibn umar cewa abdullahi dan umar kana ya salata yana yin kasar fi masirihil yawma at-tamma a tafiyar shi ta yini guda cikakke in ya tashi tun da safe yana tafiya a bisa abin hawa to idan tafiyar za ta kai shi har ya kashe wannan yinin yana cikin tafiyar nisan tafiyar to yana yin kaso mun fahimta shi ma malamai na malikiya suka auna suka ce tafiyar da mutum zai daga safe zuwa ƙarshen yini abu sa doki mai lafiya ko rakumi mai lafiya ba sauri ba ba kuma tafiya a hankali ba za ta ci shi yi hudu da aka dai harin suna nan kan wannan yi hudu. قال وحدثني عن مالك عن نافع انه كان يسافر مع ابن عمر البريد فلا يقصر الصلاه مالك يشي نافع يا غاية مساء cewa yakan yi tafiya da abdullahi dan umar tafiyar burdi daya fala ya kusur salata bayin kasar saboda ni tahiyar ba ta kai burdi hudu ba da haka bayin kasar a nan qala wa haddathani an malik annahu balagahu anna abdullahi ibn abbas kana yaqsuru salata fi mithli ma baina makkah wa ta'if wa fi mithli ma baina makkah wa usfana wa fi mithli ma baina makkah wa jiddah qala malik wa zalika arba'atu burudin وذلك أحب ما تؤثر إليه فيه الصلاة imam malik labari ya zo mashi anna abdullahi ibn abbas cewa abdullahi dan abbas kana yaqsuru salata fi misli ma baina wa ta'if a tafiyar da nisan ta zai kai makka zuwa da'ifa wa fi misli ma baina wa usfan da kuma tafiyar da zai kai nisan makka zuwa usfana wa fi misli ma baina wa judda da kuma nisan da zai kai maka zuwa judda judda ita ce ake ce ma judda yanzu kala maliku sai imam malik ya ce wa zalika ta burdi duka wannan nisan arburdi hudu ne tsakanin a madina tsakanin makka zuwa da'ifa ya ce burdi ar hudu ne tsakanin makka zuwa usman tsakanin makka zuwa jidda shi da haka yake kala maliku wa zalika arba'atu burdi burdi kudi wa zalika sai imam malik ya ce wa zalika burdi hudun nan ahabbu ma ta ma tuqsaru ilayya fihi sala shine fatawar da na fi so matafiye wannan tafiyar sannan yayi kasaru kun fahimta kaga inda kaulin malikiya ya samu duk masu iziya dinnan da sauransu daga nan suke daukowa cewa a malikiya tafiyar za a yi makasar sharaɗi ne masu sababi ne masu kace sababi ne na yin ƙasar tafiyar ta zama mai tsawo sai ce mai tsawon kuma shi ne tafiyar ta kai burdi hudu kenan a malikiya idan mutum zai yi tafiya ba ta kai burdi hudu ba ba zai yi ƙasar ba zai cika sallah da haka a malikiya wanda zai tafi daga nan zai je katsina ka ba maganar kasar a wurinsa daga nan zuwa ciranci ya kai ka ganin ba ba zai kasar ba to haka su a malikiya suka ce imam malik ya ce wannan shine fatawar da tafi soyuwa a wurinsa kala maliku imamu malik ya ce la ya kusurun da zai yuridu safarar salata hatta ya huruza min buyutul ƙarya wala yutimmu hatta yadkhula awwala buyutil qarya aw yuqariba zalika imam malik yace la yaqsuru allazi yuridu safara mai nufin tafiya ba zai fara sallar kasar ba hatta ya khuruja min buyutil qarya har sai ya fita daga gidajen wannan garin gida na ƙarshe wanda daga shi gidajen garin sun ƙare to daga nan zai iya fara kasar yanzu kamar nan in ka bi hanyar katsina ina ne gidajen ƙarshe suke ƙariya bakin eh, daga nan ba sauran gidaje ko to kaga idan mutum zai yi tafiya ta ƙasar ba zai ƙasar a nan ba ba zai ƙasar a nan ba amma idan ya fita can sallah ta kama yau wato yana yin alwala ya kasura sai ya ci gaba da tafiyarsa haka wajen dawowa idan ya kuskure ya shigo gidajen farko to kasar ta rari amma zai iya tsaya can bakin turaji a kasar yin sannan sai ya shigo mun fahimta da haka mara ya ce wala yukinmu hatta ya lukula wala bulutul karya ba zai cika ba kuma zai ce yin kasaru har sai ya shigo gidajen farko na wannan gari auyu ƙari ba zalika ko kuma ya kusa da su ya kusa da su ya kusa da su a wani ƙaunin kenan na maluku mun fahimta amma da ya shigo gidansa haka ga magana ba ta gari ba magana ƙasa to amma wanda zai iya kasar koda a gida ne sai wanda kara'i ne zai idan mutum yana kano sallah a zahar ta shigo bai samu dama ya yi tabdi yana kano har lokacin ta ya shigo ya fita gaba haɗa wasu lokacin ta kuma yana fita gaba ɗaya da rana ta faɗi la'asar ma ta zoji ta ma bai samu damin yadda ba har rana ta faɗi yana kano amma ko yana kan hanya to sai ya taho bai iso nan ba sai wurin karfe goma na dare to zai idan zai rama a zahar ɗannan da la'asar ya zai rama su na yau sai ya kasaru a nan gida mun fahimta kasar zai saboda mai ai sun kama shi a halin tafiya har sun fita amma da zai dawo yana kano a kira sallah a zahar sai ya taho sai ya zo na rana ba ta faɗi ba zai yi sallah a zahar ya zai yi ta cikawa zai saboda mai ya dawo gida da sauran lokacinta kun fahimta kaga da waɗannan hukunce-hukuncen lokacin da malamai suke sanya su sai ana makin ya za a yi mutum sanda karo sallah za ta kama shi a kano kuma ya dawo gida da sauran lokaci a wancan lokacin mamaki ake amma yanzu ba mamaki a yanzu wani ba sai maka sallar a magrib a abuja ba ya sallar shayi a katsina wani yana abuja suka sallar magrib za su hawa jirgin su to da ya kogowa ya ce ga sanar zuwa insha Allah za su yi shayi katsina kuma daga abuja suka zo ka tsina ba a ba a fara kiran sallar isha'i ba in bisa jirgi a bada to kaga yanzu wannan ta yiwuwa ta kama shi kuma ya zo wani gari kuma duk lokacin sallar bai fita ba mun gani saboda allah subhanahu wata'ala ya wa dan adam baiwa wannan baiwa ce ma ce ka duba da yadda ake tafiya maka da idan mutum zai ce maka wasiya da komi sai ya rubuta yaban kwato ai sai abin da Allah ya yi a ƙasa ake tafiya kuma a ƙasar nan ba wai kawai tafiya ce za a kama a dinga tafiya ba ana tafiya ana tsayawa a yi kwadago a nemi kuɗi sannan a ci gaba wannan ma suna cewa shi ne asalin zuwan hausawa a ƙasashe irin su sudan su central africa ɗin nan da sauran da yadda za ka samu bahaushe galibi akan hanya ne suke tsayawa su zango to wani daga yin zangon nan sai ya ce ya samu riwa shi kenan sai ya zama shi na wurin sai ya haihu ya haifi yaya ya haifi jikoki da haka sai aka samu hausawa a sudan aka samu hausawa a central africa da wurare da dama to da haka ake fatahiya maka amma yanzu fa awa kudi ce daga nan ka zana ka isa maka kuma kun ga abin kullun karin tsowa yake kusa da mutane da daga katsinan za a taimaka sai an je kano ake hawa jirgi sai an je kano su sai dai ku hau mota ku je kano kano ku hau jirgi jirgin ma da yin ajiyacin jidda ake sabka hmm. na eh ya je ya dawo eh, na akwai su amma dai sun su kare a to <laughs> shi ne ce eh, akwai su kamar wannan marigayi malin sabiyu rafin daji shi ma ana cewa yau irin wannan tafiyar to kaga abubuwan suna fi zo mana cikin sauƙi. da in ka je in kawo jirgi nan jidda za a sauke ka daga jidda ku hau mota a kai ku madina dogon tafiya ce sannan daga madina a kwaso ku a dawa da ku makka ku zo ku yi ibada daga makka kuma a kwaso ku a dawa da ku jidda ku taho gida yanzu jirgi yana sauka madina direct daga katsina sai madina kawai a sauke ku nan shi kenan ku ce makka in kun gama kun to maka mota kaga da abubuwan Allah yana ta ƙara mana ni'ima yana kawo su cikin abu abubuwa suna ta ƙara sauki sai dai kuɗi in kana da kuɗi lahi ala amma ka da kuɗi kuma sai kallo ko a ba mata cikuwa amma ba ta cikuwa to ai har zuwa lokacin da suka rufewa ta farko mutane da suka biya kudi a najeriya ba su fi mutum 25,000 ba to yanzu kara wadda aka yi zuwa disamba ne karshe suka ce ko zuwa nawa ne suka ce sun kara endin januari to mutum nawa ke tunanin zai je ya kai kudi na? na kudin? kama maji wannan bane to Allah to kun gani abun to dama ne ita maka haka take kira ne da Allah <laughs> idan Allah ya kira mutum sai ya sai ya je Allah ya samu dace to wannan shine fahimtar mazhaban malikiya akan tafiyar da ake makasar cewa sai tafiya ta kai mil 48 to sannan za a yi kasar idan tafiya ba ta kai wannan nisan ba to ba za a yi kasar ba sai dai mutum ya ta cika to amma wannan da yake yanzu ana karatu malamai sun duba waɗansu littafai kuma hun kalla abinda zai baka sha'awa wannan duka fatoyin nan na imam malik za ku ga ya dora su kan ijtihadi domin galibin su aikin wane ne aikin abna dan umar zai ce abna dan umar ya tafiya daga wuri kaza zuwa wuri kaza ya yi kasar to a sahabbai din ma akwai wanda suke da fahimta ba irin wannan ba akwai wanda fahimta su ba irin wannan ba ce ba da haka za a ga wasu ce ba sai ta kai tafiyar wannan mil 48 ba za a iya kasar waɗanda ce in ma dai tafiya ce kawai har mil uku wani akwai wanda suka ce da mil uku ma za ka iya kasar to kamar yadda na ce kuma da yake ana karatu za a ga mutane suna ta ƙoƙarin baka irin waɗannan abubuwan sai ga tafiya daga nan zuwa wuri kaza sai ga mutane sun yi kasarinsu to waɗanda kuma ke da irin wannan fahimtar su kuma za a sai a ce su dai sai an yi haka Allah samu dace wa kuma su E, shi ne nake ce maka da aiki hamla dan umar ne sai aiki hamla dan abbas da ya kawo ƙarshe yawancinsu ayyukan sahabbai ne to shi manzan Allah a aikinsa shi bai ne ba haka ibn qayyim al-jawziya ya ce ce ba wani hadisi wanda ya zo ya ce manzan Allah ya kayyade cewa sai tafiya kaza za a yi maka babu shi dai kawai abin da ya ce matafi to shi yasa wasu malamai suka ce ana mai da abin ga urfi na mutane menene mutane suka dauka a matsayin tafiya to abinda kuka dauka matsayin tafiya din nan duk wanda ya yi ta zai kasar da eh, shi ne na ce yanzu a urfin nan malaman sar a urfin nan wanda ya je katsina tafiya ya yi komiye wanda ya je katsina to me yi a kuɗa a zai kayi labin da ya yi hmm. cewa ne wanda ya je katsina daga nan tafiya ya ce ka ce a tomiyai yau wata shi ne da kawai wajen <laughs> ruwa ya je to in an ce wannan shi mm. eh. na eh bai sahiya sai ya iri na na gane eh, eh. to ya amince da wannan ra'ayin eh to Allah sa mu dace wani sahabi ya tafiya ta mil uku mil uku kamar daga nan zuwa katsina din kenan ko sai ya kasar hmm. bai kai ba kilomita nawa ne to so da yawan nan tafiya sai yana kasar kuma sai ya aji aji eh saboda ita kasar tana da alaka da aji azumi so sai ya aji azumi kuma sai zo yana kabbar sallah sai yana raka aji kuma da zai sallar yana bin tsoron kada raƙumin shi ya gudu yana sallah sai ya ɗaure igiyar raƙumin a kawai shi sai ya kabbar sallah da raƙumin ya ja ka ba ce sai ya matsa yana sallah yana matsa sahabi ne kuma to ai kafin ya gama sallan nan mutanen ƙauyen an zo an zagaye shi ana cewa ka ku shi wai yanzu shi sahabi ne amma ko sallah ma bai iya ba yana sallah yana motsi yana jin su yana yin raka abin suka ce kuma kasar zai yi kuma kasar ya wannan ya tahiyar daga wuri kaza zuwa na yana kasar kuma wai sahabi ne allah ya sauke waɗannan sahabbai sai kuma ya ɗauko abincin shi suka ce inna lillahi ko bai azumi to shi dai kawai yana gama ya ce to wannan duniya ba irin tamu wace abinda ya ce kenan kawai ya ce in dai har mutane saboda rashin fahimtar addini za su dinga irin waɗannan magana a kan sahabban annabi da sai wannan duniya ba ta su bace ba nan inda ya sallar nan ya daga hannu ya roƙi allah ya ɗauke shi su to allah ya raba shi da wannan duniya kuma aka ce nan take allah ya ɗauke shi ya dai sai ga ya baban masu duniya to haka abubuwan suke so ilimi haka yake ana ƙara ba za ka zargi magabatan bu malamai sun yi ya bakin ƙoƙarinsu kuma a lokacin ilimin da ya zo musu ke nan, kaga ba za ka ce sun yi laifi ko sun yi kuskure don sun doge kan wannan laifin daidai suka da a ƙasar nan ma ya ba san karatun hadisi ba duk inda za ka je karatu fikiyo ne kawai har ɗan fodiyo ma ya ji ya ishara zuwa ga wannan cewa kasar hausawa kasar hausa ya ce akwai kowane ilimin da kasan san ana yi to za ka samu malamin wannan ilimin sai ce amma malaman da ke da karanci su ne malaman hadisi haka dan fodo ya faɗa shekara 200 to kaga haka abin yake akwai wanda tijan malami a nan katsina ya rasu ni ya taɓa gaya min da bakinsa ya ce shi ya san lokacin yana matashi duk katsina ba zauren da ake karanta bulugul mara shi ya san wannan zamanin duk katsina ya ce ba wani zaure na wani malami inda za ka je da bulugul maram a karanta maka shi fikiyu ne kawai ya ce a lokacin nan matasa masu son karatun hadisi sai sun tafi zariya da katsina to kaga a lokacin ya ra'ayi maka ji wata magana ta wata mazhaba ai bai wannan kawai za ka ce shi to sai malamai suka ta aiki da ita su kaga ba za ka ce sun yi laifi ba ko sun yi abin da yake ba daidai ba to amma idan karatu ya zo daga baya to kuma babu laifi a rububu wannan karatun wanda ya zo daga baya domin ilimin yawa ne da shi to dai aka yi haka duk sai ga an zauna lafiya amma a zo a yi ta maganganu in dai akan furu'a ne to har duniya ta nade ba ranar da za a yi daidaito ba zai yi ba ne ba dole wani zai ce shi ga abin da ya fahimta wani kuma ce shi ga abin da ya fahimta to ya za ka yi da shi ka gaba yadda za ka yi da shi so wajibi ne malamai su rage kace na ce akan matsaloli na fiƙi matsalolin da ma waɗansu ba su da wani ƙarfi amma a zuwa ya ta kace na ce kansu a a ce wai a zuwa ya buƙa bara kansu sai ba ka mamaki to da za a yi mukabara hmm. eh ta ka gani aka ake cewa ɗan kabali ake cewa da to yanzu ba kowa ya zama ɗan kabali <laughs> a lokacin ka zo kana sallah kai haka ai ai ai ai karamin kahiri ne wadansu ma'an kayan da su kan wannan rike hannu ko kawai a sallah har kashe-kashe an yi kan wannan tsakanin masu sakin hannu da masu rike hannu to amma ka ga hankali da karatu yana zuwa yanzu abin ba sai aka yi inkila labi ko sai zama to masu rike hannun kamar su yi masu sakin hannun yawa ko a kira'at namu kun gada can kasan na ai warshe ake karantawa don zai koya alkur'ani a kasan nan da warshe yake koyo amma daga baya-baya sai kira hafs ta zo ko sai kuma a koma ta har wani sai ya gaba in karanta alkur'ani da hafsu kamar ka yi ba musulmi ba ne shiwar shi to yanzu kuma hafsun da ta zo ta yi ƙarfi wani ya zo wani warshin sai a dinda ganin kawan ma bai iya alkur'anin ba to zai ta ma hafsun ta fara ragewa ta fara ragewa yawa nan gaba kaɗan za ka ji kuma sabon kira ta zo ta mamaye sai ga hafsa ita mata ta koma kamar to wannan duk bunƙasa ce ta ilimi bai kamata ya zama abin faɗa ba ko kace na ce allah shi da mu to babi na ƙarshe wanda za mu tsaya yana da alaƙa da wancan mala ya ce babu salatin musafiri malam yujmi mukfal a malikiya suna da wata ƙa'ida kunga lokacin da mutum yake kan hanya zai yi zai kasar in sallah ta ba idan ya isa garin da zaya zai yi kwana biyar a can misali mutum ne daga nan zaya kano kaga lokacin da yake kan hanya in sallah ta kama wannan zai kasar to amma yanzu idan ya je kano zai yi sallah kasar zai ko cikawa zai ya riga ya isa garin da zaya kasar zai yi ko cikawa zai yi kasar zai yi idan ba su da yawa kama kwanaki nawa ne da yawa hudu idan bako ya zo gari kwana nawa yake yana bako in yi kwana hudu ya zo mai ya zama ɗan gari eh to kaga idan bako ya zo zai ta yin kasarin nan ma damar yana bako amma da ya zama dangari. gari to shi kenan zai ci gaba da cika sallah da haka a malikiya sun suka ce idan bako ya zo in zai yi kwana ɗaya biyu uku to zai yi kasaru amma idan ya san kwanakin da zai yi sun kai hudu abin da ya sama to tun daga ranar da ya zo kawai ci gaba da cika sallah don shi ɗan gida ne sai dai in ya je yana son ya samu wata biyan bukata ya dawo gida kaga shi wannan bai yanke hukuncin zama ba wani abu yake jira da ya samu wannan abin zai tawo gida kamar marar lafiya ne ya je jiya a kaga bai da niyyar zama da ya samu sauƙi an sallamo shi gida zai dawo idan irin wannan ne shi ko shekara nawa zai zai ta yin kasar mun fahimta nan ne mutane suke shigowa yara matasa masu karatu shi shi wanda ya je jami'a shi ba ne ko dan gida ne na <laughs> ba ne ko dan gida ne shi ɗalibi mai karatu in ya je karatu ɗan gari ne ko bako a'a magana ɗaya kawai ɗan gari ne ko bako to bako ne to idan ka ce bako ne zai yin ƙasar in ka ce ɗan gida ne ba zai ƙasar ba cikawa zai abinda manyan malaman ma'adu suna suka ce ainihin mai ilimi ba yau aka fara shi ba to ba taɓa jin wani malami ya tafi neman ilimi wani gari daga zuwa wannan zama neman ilimi kawai ci gaba da yin kasar duk wanda ya je neman ilimi in ya zaura da niyan neman ilimi cika sallah yake kaga wannan shi ne aikin magabata kun fahimta shi ne aikin magabata su imamul bukhari sun yawon neman ilimin nan wani ma zai zo da littafinsa kawai hadafinsa shi ne ya kama wannan littafin gaban malamin ya tafi kaga yana da period na zama kenan to amma in sun zo irin wannan zaman cika sallasi to da wannan sai suka ce don haka kenan ɗalibin da ya je neman ilimi ba zai ce ta ƙasar ba sai ya dawo gida da cika sallah kun fahimta haka dai manyan malamanmu nan duk suka dinga ba da fatawa tun da kusa wannan matsala an yi ta musamman a isa kai ta yaran nan sun ta yawo sun je wurin su da eh, wannan marigayi wannan da ta amur ibrahim bamba sun je wurarensu ko su da haka suke ce musu su dai suna ta yawo sai sun samu wanda zai ce su ta kasar sun zo wuri na lokacin ce to ku yanzu kun zo kuna ce mun kun je wajen malam ahmad kun je wurin ware to ne zan kun zo wuri na mai zan ce muku abinda suka gaya muku ni ba shi zan ce ko abinda suka gaya muku ina na kan shi wani yaro yana nan mai kwazo allah ya taimake shi bai shiga boko haram ba amma ya hanyar zai da gane shi to kawai suka ne suka rawa masallaci suka yi ta ƙasar sai zama to akwai sallar 'yan ƙasar akwai sallar 'yan cikin gida a eh, lokacin eh, ya yi mrs lokacin ta yi bakin ta dai abin da ya ci tana a kare ta haƙuri ai allah sauri mala ya ce babu salatin musafir malam yujmi mukfan babu sallan matafi ma damar matafiyin nan bai kulla niyyar zama a wannan gari ba قال حدثني يحيى an malikin an ibn shahabin an salim ibn abdullahi an abdullahi ibn umar kana ya ƙulu usalli salatal musafiri malam ujmi muktal wa in habasani zalika isnatai asharata lailatan imam malik ya karbo daga ibn shahab shi kuma ya karbo daga salim ibn abdullahi salimu dan abdullahi ya ce abdullahi dan umar allah ya kara masa yarda ya kasance ya kuli yana cewa usalli salatul musafir zan ta sallar dan gida zan ta sallar matafiya afwan usalli salatul musafir zan ta sallar matafi malam ujmi muktan ma damar ban kulla niyyar zama a wannan garin ba wa in habasani zalika islata ya asharata lailatan ko da abinda na je nema wannan garin zai tsaida ni tsawon kwanaki goma sha biyu ya ce zai ta yin kasar kaga wannan bai kulla niyyar zama ba to shi ne sai malamai suka ce ita niyyar zama ana ƙulla ta ne da zaren matafi zai yi kwana fiye da kuɗa a wannan garin so tun daga gida ya san kwana hudu zai yi in yaje kano wanda ya kulla niyyar zama kwana hudu yanzu zai kasar ne akan hanya kawai da ya isa kano zai ci gaba da cika amma yan kwana uku ne ko kwana biyu ko kwana ɗaya duk zai iya kasar amma idan ya je kano bai kulla niyyar kwana hudu ba wani abu ya je nema to wannan zai ci gaba da yin kasar ko kwana nawa zai yi qala wa haddathani an malikin an nafi'in anna ibnu umar aqama bi makkata ashara layali yabsuru salata illa an yusallaha ma al imam fa bi salati imam malik ya karbo daga nafi'u ya ce abdullahi dan umar Allah ya ƙara masa a kama bin makata ya tsaya makka ashirar layalin kwana goma ya kusuru salata yana kasar illa an yi salliya ha ma'ad imam sai dai in ya yi zai da liman ne to zai cika amma in shi dai zai zai kasar fa yi salliya bi salatihi sai ya salla irin ta liman in jam'i zai bi zai cika amma in shi dai zai yi zai yi kasar har tsawon kwana goma kaga wannan ya da bai kulla niyyar zama ba kun fahimta babu salatin imami idan a jima'a muktar babin sallar shugaba shugaba in ya je wani gari kuma ya yi niyyar zama a gari na kwana hula abin da ya sama قال حدثني يحيى an malikin an عطاء al-kurasani annahu sami'a sayyid ibn musayyib qala ya ji sayyid ibn musayyib yana cewa man ajma iqamata arba'a layla layali duk wanda ya miyar kwana kudu a gari wa huwa musafirun a matsayin matafi to a tamma salati ya cika sallah inda ya miyar kwana kudu Ƙala maliku imam malik ya ce wa zalika ahabbu ma sami'tu ilayya wannan shine mafi kyawun abin da naji akan kwanakin matafi wasu ila maliku <clears throat> an tambayi imam malik an salatul asiri game da sallar kamamme wanda aka kama al'asir ko aka kama shi a wurin yaji ko aka kama shi aka tsare kamar 'yan fursuna da makamantansu faƙala imam malik ya ce misli salatin mukimi illa an ya kuna musafiran, in zai salla zai irin 'yan gida sai dai in shi matafiye idan matafiya ne an kama shi kuma yana cikin halin tafiya to zai yi sallah irin ta matafiya mun fahimta idan matafiya ne sai ya sallar matafiya in kuma ɗan gida ne sai ya sallar ɗan gida to wannan shi ne inda malamai suka samu cewa in mutum zai kwana hudu a gari zai cika in kwanakinsa da suka yi hudu ba zai kasar idan wani abu yake jira kuma zai ta yin kasar har illa masha Allah mun fahimta to daga nan ne malaman fiqh din da suke daddauko hukuncin hukuncinsu imam malik wani littafin shi ya rubuta shi da hannunsa shi ya tattara hadisan da kansa kuma tsawon rayuwarsa shi ne littafin da yake karanta suwa kuma kullum gyara yake cikinsa ya cire wani abu ya kara wani abu shi ya sanya muwaɗin za ka same ta kala-kala kala-kala za ka same ta waɗansu na cewa ta kai kala arba'in to amma mafi yawanci sun ɓace ita wannan muwaɗin da muke karatu ita ce muwaɗin yahya ibn yahya al-laisi shi almajirin imam malik ya bar garinsu ya je madina ya karatu wajen maluku ya ji hadisan yana rubutawa shi ne da ya dawo gida sai ya karantar da ɗan shi muwaɗai a ɗan shi ne kike yana cewa haddasa ni ya haya an malik shi ɗan shi ne da ya koya mawa sai ke cewa babana ya haya ya bani labari ya ce ya ji daga maluku maluku ya ji daga wani har a ce ga manzan Allah kun fahimta to wannan ya ce wadda ta fi shahara yanzu a cikin muwadda wadda take ana iya samun ta yanzu amma akwai waɗansu wanda za a iya samu in ka karanta kuma za ka ji bambance-bambance kamar fahimta to amma galibi akwai fatoyin imamu malik wanda almajiransa suka tattara kaga wannan karatu ne na hadisi da kuma akwai fatoyi alaga ta malam mai hukuncin kaza sai ce gashi kunji kunji kunji kunji to akwai fatoyinsa wanda aka tattara akwai abdurrahman dan kasu yana daga cikin almajiransa ya tattara fatoyin malu shine littafin da ake cewa mudawwana so kaga ba shi ya rubuta ba kai tsaye amma maganganunsa ne a ciki to yawanci waɗannan fatoyin duk waɗannan littafai na mazhaban malikiya da goga an rubuta daga nan ciki suke ɗaukowa daga nan ciki suke ɗaukowa sai suna fitar da hukunce-hukunce haka aka su a halari har ka je ga ishimawi har ka je ga dandamancin littafin na haka aka rubuta su littafin da ya ɗan zo da ɗan bambanci kaɗan shine littafin askan shi kuma abinda malamai suke fada shi marubucin littafin askari shi kafin ya zama ɗan malikiya ya fara zama ɗan shafiya kun san can zamanin a can da mazhaba ake da kana malikiya sai ka ce kai kawo kowa shafiya wannan tasirantuwa da ya yi da mazhabar shafiya sai kuma daga baya zo malikiya har ya zo ya rubutu to waɗansu malamai sun ce in ya zo yana rubutu wani lokaci sai wancan hukunce-hukunce na shafi'iya da ya sani su ɗanyi tasiri a kan shi sai ya shigo da su ya shi littafin za a gama mix ne tsakanin malakiya da shafi'iya a waɗansu wuraren to kaji asalin waɗannan littafai na fikihu wanda aka yi ta rubuta su a kan waɗannan mazhabobi manya guda hudu wa mazhabobin nan ba wai iyaka hudu ba ne ba sai dai waɗannan hudun su ne suka fi shahara su ne suka fi samun mabiya masu binsu to mu a nan ƙasar sai aka yi yawanci magrib ƙasashen yammaci to sai zamanto malikiya ta fi ƙarfi a wuri tun daga misira har ka zo sudan har ka zo ƙasashenmu nan najeriya da dinnan wuraren duk a lokacin mazhaban malikiya ita tafi karfi a wurin ita ta mamaye wurin to kuma waɗannan tafai na malikiya su ake ta karantawa in ka je wani ɓangaren na duniya kuma sai ka samu hanafiya ita tafi karfi sai ka samu hambaliya ita tafi ƙasashen hijaz kasashen laraba saudi arabia qatar da makamantansu hambaliya ita tafi karfi a wurin su shi sa har yanzu saudiya kusan mazhabar hambaliya suke fi a wajen fatoyinsu da makamantansu to kuma waɗannan hukunce-hukunce na fikiyu da kuke gani akwai yanayin da dole sai an koma musu musamman matsaloli na aure yanzu idan ka zo ka buɗe kotu ka ce ba ruwanka da mazhabar malikiya akwai auren da malikiya ta kashe shi shafi'iya ta ce yayi to kaga in ka zo wannan ka kashe mai aure da malikiya sai ka zo wani kuma shashafiya ka raya mai aure to ya za a yi cikocinka eh kaga sai ka haifar da rikici a ita rigima to amma idan aka tsaya to wannan shi zai sanya abin da samun hukunci na bai daya to shi sanya za ga duk kotunan munan da ka sani suna hukunci da mazhabin malikiya domin idan aka ce ba za a yi haka ba to za a dinga kunshe kunce yanzu kamar misali matsalar sakin aure a kalma uku a lokaci guda kalma daya mutum ya saki aure a ana sakin aure uku a cikin kalma daya miji ya ce ya saki mace ya saki uku ka kalma daya ce amma sau uku ya ce to sakin nan ya yi matsayin uku yake ko ba matsayin uku yake ba mazhab a suka ce ya yi uku ko kuma ma miji ya hauka ya ce ya sake ta saki goma sai a ce to an dauki ukun dai amma bakwai bada a ɗan ladabtar da kai sai a mai bulala goma Tunda ya wasa da shari'a to kun ga waɗansu malamai sai suka zo da fahimtar cewa a'a wannan auren fa inda suke uku ne bai yi a kalma ɗaya ba shi saki ana yin shi ne ɗaya bayan ɗaya kamar da Allah ce a talaku marrata fa sakun bi ma'arufin autar sirihun bi isa. Allah ce a talaku shi saki marrata daki daki ake yin shi ɗaya bayan ɗaya ne ya ce ya sake ta yau ta ne ta yi idda ta ƙare ta dawo sai ya ƙara na shi ko fahimta to suka ce haka to kaga idan ka zo ka ce za ka yi hukunci da duka guda biyan wani lokaci ke da wannan wani lokaci ke da wannan to sai ka haifar da rikici to shi sa dole za ka tsaya ma guda daya ya zamanto da shi ake hukunci don a samu hukunce-hukunce na bai daya kuma kamar yadda nace shi sanya duk kotunan munan za a ga da irin wannan suke hukunci Allah ya samu dace so na haka har duniya ta nade waɗannan tafai na fiƙi tasirinsu ba zai ƙare ba ba wani zamani wanda zai zo a ce wai an gama karatunsu ba zai zo ba insha Allah haka sun yi ijtihadi sun yi bakin kokarin su kamata ya mu dinga bin su da addu'a ba suka ba mun fahimta mu dinga jinjina ba aikin da suka yi a dinga yi musu addu'a ana sa musu albarka akan kokarin da suka yi ko da ilimi ya wuce wannan an wuce wannan matakin to kaga kuma wannan ba zai sanya a ci mutuncin ba ko a wulaƙanta su ko a gaba su ba addini ko komai ba wannan kuskure ne gaskiya har gobe waɗannan malaman malamai ne kuma sun ma addinin nan hidima hidimar da ba wani wanda zai iya zuwa yadda ta yanzu Allah ta mu ce. muna ganin ana za mu tsaya idan Allah ya kai mu sati mai zuwa sai mu tashi babi na shidda kenan ko babu salatul musafir idan kana imaman aw kana wara'a imami insha Allah ta'ala muka fara da shi da kuskure ko da shi a kira sallah